nun da ze. Egunko egaria dio eda ihunen pubak. Segunda bakhoz mundian gaiti hiutan hoita hama sortzi miliu jentek marka hontako butila bat zabaltzen die. Bariteke zieke hoietako bat izatia memento hontan. Gizan horrez, egun guziz bi miliar butila saldik diade mundiaen baster batetik bestiala. John Pemberton deitzen zen farmazient batek du asmatu edaia himetzugeren mente undarian nun eta soda deitzen deitzen dien edaiak agertu zien. Bea farmazienta izanki edai hau erremedio bezala saltzen hasi zen. Oui, Coca-Cola était un médicament et il contenait de Hatsarian farmazietan txalduk zen eta eitarzun esberdinen hartatzeko gaitarzuna aziala zioten edaihunen txaltzalek. eguneko kokaen errezeta sekretupian umenda, da, zerrekin eginik den Coca-Colako buiak baizik ez lezake jakin. Hunen ekoizpenerako huraekin nahasten den biduetan zerbait salsa jiten da, bidu hau prekozione handiz zaintuik delaik. Il y a une grille tout autour et un autocollant indiquant que c'est dangereux, corrosif. Enpresa guzietan bezala, istripu edo nahi gabe tipiak agitz deitzen dia eta Coca-Colan bai. Bidua iorten eta zabaltzen adibidez, Geo, prefosta lura xahatu behar da. Hor etzen gaisa handik batu xahatzeko. Le produit a littéralement bouffé la peinture au sol. Sans conservateur ajouté, sans arôme artificiel. Coca-Cola. Coca-Cola xuxen zerrekin eginik den nihurk ezpalin badaki, bazterren xahatzeko zerbait bertute badiala hor agertzen da. Hatik sukre badela hoi bai. Kaneta batian, hamasei sukre tarok badia. Hamasei. Beste gisa zeraiteko, kulea tipi batetan lau grama sukre badia. Kokan aldiz hoita hamasei. Eskuzabal agertzen da koka, Estatu batuetako McDonald batetan adibidez, nahiden den bezain beste koka hartzen ahalda baten jostean truk. Hain eskuzabal ote da koka? S. Car le problème, c'est que plus vous en prenez, plus le neurotransmetteur dans le cerveau, la dopamine, se met en marche. Korpitzai sukrekente habo eman eta habo galte egiten du, alkohol eta drogen gizan. Hots, McDonalden dohainik ukeiten dianak kampuan berriz iosteko beharra sortuko deio. Malen. Hoi dela eta, estatu batuen bizizalen erdia pesu normala beno pesaz goago da. Avez, diabeta eta beste nahigabiak guatzez duaz, kokaen beneficioak guatzen dien henian. Toutes ces maladies d'adultes dues à la vieillesse, on les voit maintenant chez des enfants âgés de 8 à 10 ans. Ils vont perdre 20 à 30 ans d'espérance de vie. Nous prenons la parole chez Coca-Cola parce que nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer dans la lutte contre l'obésité. Coca-Cola. Sucre eta beste hainbat fidagarri ez dien gehigarriekin hurae beharko da kokaen egiteko. Hiu litra koka litra baten egiteko. Beraz, hurtokidien lekietan kausitzen dia Coca-Cola usinak. Mexikoko Chiapasen adibidez. Han egunoz, zazpiehun eta beroita hamar mila litro hur hurupaktuik dia egunkal. Ce volume d'eau permettrait d'alimenter 10 000 habitants de la ville tous les jours. Urtian miliuka litra hur hoita bos mila dolaren truk. Pegesa bat. 2006 arte Mexikoko lehendakaia izan den Vicente Fox delakoak deio Coca-Colai eskeni tratuhun hau. Nula zote? Eh bien, il était PDG de Coca-Cola Mexique. Kokak hura ustiatu ahal, heritarak hur gabe batzen dia. Ebi huraen edateko kondenatuik, kakeia, tripako min, goitikak dia herritar hoien egunoztakuak. Coca-Cola, l'écoute de la société et de ses enjeux. Ebi hura agortzen dela ikaldiz, koka edaten die, butilako hura beno merkeago saltzen beita. Gisa horrez, Mexikon egun bizizalen ehuneko hiutan hoita hamara beharden pesia beno hatago da. Eta zenbakia ez apaltzeko mespean. Selon l'Observatoire mexicain de la santé, en 2020, ce sera 100% de la population. Obésité, chacun peut agir. Coca-Cola agissons ensemble. Igan urteko kokaen aintzinkuntiek, jakin, berroita zazpi miliar dolar izan dela. Coca-Cola. Lumba da